Književnost u Eteru. Pozdrav svim slušateljima u emisiji Književnost u Eteru. U današnjoj emisiji posjetili smo Petrovci, selo u općini Bogdanovci, te razgovarali s Lalkom Pliškom, Ukrajinkom koja živi u Petrovcima i u slobodno vrijeme e, bavi se slikanjem, oslikavanjem boca i pisanjem poeziji. U 2006. godine izašla je njezina zbirka pjesama Sunce i oblaci koje sadrži 71 pjesmu na ukrajinskom jeziku. E, kada si počela pisati pjesme i šta te navelo na to? Ja sam počela pisati poeziju, e, od uvijek sam volila poeziju, uvijek sam čitala stihove i jako mi se svidjele i šta ja znam od svakakih pisaca, bez obzira na čega sam naišla, ja sam to pisala e, čitala i jako sam volila poeziju, a kad je počeo rat e, e, isto tako je bilo jako puno događaja koji je rat doneo kao u crnim oblacima, sa crnim oblacima je došlo kao neka oluja kao neki vihori što su donijeli e, u meni jako puno događaja koja sam htjela nekako na neki način e, ostaviti i obilježiti i nije tu bilo ni spavanja ni odmora nekakoga pa u svijeću i tako bilježila sam koje kakve trenutke i tako Prva pjesma iz zbirke je na temu rata koju je Slavka osobno preživjela. Nič, tjaška nič. Pečaj do hate vtjahnulaša, siđu i u porožno devljuša. Dume moji ta petanja blukajuć, хто знає де. Поряд ізі мною мати моя, смертельно хвора, вже довгий час не лягає, так її легше каже, і в собі ще трохи духу тримає. Війна, ніби і Бог за нас занедбав, ніби лихий запанував. Танки дорогою їздять, впритаєним світлом у тьмі ночі, один за другим суне, ніби лавина несеться, тільки земля від тяжкого жаліза стогне й трясеться. На дворі все реве смертельний гармати гадят, сильніше від найсильнішого грому гримить. Недалеко кулемет стерекоче, смерть повсюді шиє, ніякого почуття немає, без перестанку стріляє і стріляє. У моїй голові крутиться питання, хто ті війни вимислив прокляти. Чи люди віками? що війна приносить не навчилися, чи не краще добрим словами про все домовитися, ніж стільки святої крові проливати. Нині нині тільки зброя питання поставляє, нині тільки зброя на них відповідає. E, jedna od pjesama uvrštenih u zbirku opisuje jedan zanimljiv događaj koji su u vremenu događanja popratili i mediji ovdje u Vukovaru. E, šta je bil to za događaj? U Petrovcima. U Petrovcima, u Da. E, jedne godine to je bilo, ja sam baš zapisala godinu, 2002. godine i na 2003. godinu. Jedna roda ne znam zbog kojih razloga ostala je na zivu zimovat ovdje. I dolazila je ona tu kod nas. Ovo što ima, e, imam jednu fotku gdje je baš u našem dvorištu ta roda i ona je tu stalno dolazila kod nas i na ogradu sjedala, a te godine je bilo jako, jako e, zima velika, stvarno e, što kažu ne bi ni psa napolje istjero koliko je to bila strašna zima. I meni je bilo nje žao i tako da sam ja mislila Bože šta bi joj dala jesti pa sam vadila iz zamrzivača e, ove od svinjske jetrice i kokošije ili ovaj želudac i to sam podgrijavala i tako njoj bacim i ona je jela to i e, još ovaj kod nas tako pošto smo imali stoku bilo je naslagano stajskoga džubre taj da kažem tako prosto, ne znam se mhm. drugačije izraziti. I ona na to džubre dolazila i, sjedila i verovatno da se ona grijala, jer to malo isparavalo i grijalo nju. E, u u vremenu je ona letila dole i u dolu, pošto smo mi gore na brdu, i u dolu kod komšija dole. I, i oni su nju isto znali su šta ona voli. Čak je ova susjeda E, donosila tamo gdje je ona volila sjesti i dole ona donosila toplu vodu i da otopi taj snijeg i ona je sjedila na tom mjestu da se zemlja ugrije i ona je sjedila da to sebi ugrije noge. I ovaj, na kraju su e, saznali medije, radio i došli nju snimati, tako da ima jedna snimka čak i na mojoj ogradi gdje su je snimali, imam ja tu snimku isto. I to je tako bilo jednom ja došla isto na naše, što kažu, u baštu, gledam ja roda, pružila vrat, raširila krila, skroz ja reko gotovo roda već nema, neće biti ništa više od rode, već je završila svoj život. Ja bliže do nje kad ona opet poletila i sišla dole opet dole kod susjeda i tamo je bila i tako cijelu zimu i roda naša dočekala na kraju zimu. Nekako smo je, da, i kad su medije saznali za nju, onda su iz Vukovara, ovi što idu na pecanje, i ribe sitne donosile, e, onda je ona imala šta jesti i tako da, e, ipak nije bila, i preživila je i na kraju, imali smo ovdje iza kuće posijanu djetelinu, Tamo se djetelina trava počela zeleniti, joj ja gledam jednom, ono, rode stigle i ona sve sa njima, radosna, sretna. Zašto ona nije? Vjerojatno da je bila bolesna ili nešto, pa i tako meni se to jako dojmilo i ja sam htjela to na neki način zabilježiti, napisati, tako da sam E, možeš nam pročitati sad ovu recitaciju Može. za rodu? Zimовий гість у Петрівцях. Вірш Славки Плішки. Восени У ші лелеки у теплий край повідлітали, лиш одна лелека лишилася, біля нашої хати спінилася. Ніхто не знає, яка недоля її спіткала, що зо своїми дружами в теплий край не відлетіла. Всі знають, що в природі закон дуже тяжкий. Страждає той, хто хворий. poraneni, veseli або старий. Зима немилосердна швидко надійшла, холод, вітер та сніг з собою принесла. Лелека часто на стовпі стояла, як спаситися від зими вона не знала. Жаль у мені зробилася, що зробити, щоб ту зиму лелека пережила. Я лелеку в домівку до себе взяла, їсти й пити, то й пташині тепленького дала. Лелека наїла, напила, крила розпустила та й долині у сусідів під горбочок шіла. Вони її годувати і пільнувати стали, та журналістові про неї звісточку подали. Так наша лелека популярна стала навіть у газетах і на телебаченні бувала. Як люди то по телебаченню все подивились, зі свіжою рибкою до неї з'явились. Тож їстоньки доволі наша лелика мала, і більше від голоду вона не страждала. Сусіди лелику гарно годували і теплесеньку воду пташині наливали. Але одного дня я дуже ще злякала, бо лелека на землі нерухово лежала, голівоньку низенько спустила. Я думала, що вона свій вік вже віджила. Але ні, я знову дуже зраділа. Полелика крила розпустила і полетіла. Вона, напевно, лише міцно спала, та в сні з друзями в теплих краях бувала. Для лелеки тяжка зима минула, Biliš njih trava zelena zminjala, leleka vesela, zdorova, radisna, vesnu i svojih druživ zustrila. Zbirka sadrži puno pjesama o Petrovcima. Da li je to odraz tvoje ljubavi prema selu? Jesi li rođena u njemu? Nije, ja nisam rođena, ne, ja nisam rođena u Petrovcima, ja sam rođena u Bosni i Hercegovini. Moji roditelji e, se 1961. doselili u Vukovar i ja sam se udala ovdje u Petrovce, ali e, jako sam uvijek volila tu biti i e, ja sam ponosna na naše Petrovce. Petrovci su prekrasni, prekrasnu prirodu imaju i tako da svaki događaj u prirodi imam ja tu napisano i u podne kako se e, osjeća i ovaj je, i ovaj zima i nje sam napisala kad izađem napolje kad pogledam prekrasnu prirodu ja volim da tako sebi zabilježim nešto napišem ja uživam u prirodi eto šta da kažem jako lijepa recitacija Petrivski večer možeš nam pročitati tu recitaciju Petrivski večer Вечір приходить, помалу смеркає, Петрівський дзвін до молитви зазвонив. Змучений селянин хрестича та Богові дякує, що нинішню роботу закінчив. Сонечко пішло і інше б день принести, нам вечір красну лишило. Чвірку не чвіркота та почали про сердину теплого літа сповістили. Бабуся старенька, лавочку на вулицю vuliću легонько на na njuši бо робота її слабонькі плечі вже аж до землі згинає. Вечір теплий наступив, птахи вечірню пісню співають, місяць і зірки розкішні з неба в небі царують. Прекрасний вечір Петровський лише тобі дарують. Ehm, zbirka je prelijepa. Ehm, ili imaš ehm, novi inspiracije za ovako književnu, umjetnost? Ili pišeš sada recitacije neke? Ili imaš nešto zabilježeno? Ovako, ja bih htjela možda nešto pisati, ali ja sam tu napisala za moje pokojne koji su jako rano otišli, sestra i brat i ovaj, to mene jako, jako eh, iscrpi i emotivno me iscrpi i ja ne mogu puno to pisati, tako da eh, ne, ne verujem da bi više pisala. Jer ako bi pisala jednu, dve, to možda uz ovu, da se još izda, to bi možda mogla napisati. Ali ja sad momentalno slikam dosta. Jako sam puno slika napravila uja na platu, na, ne baš puno jer e, imamo gazdinstvo tu kod kuće kako imamo veliki vrt i e, dvorište i e, kuća, unuci i tako da jednostavno nemam puno vremena, ali oslikavam boce i e, na tikvama tikve, imam jednu zbirku napravila sam pisanica, dosta sam napravila. E, imam onda za poklon, za e, i tako za moj hobi. U zbirci pjesama su tvoji crteži. Jesu li oni nastajali sa pjesmama ili si ih naknadno slikala? Ovako, ja sam napisala, e, na primjer, e, o, o mojoj sestri, Mili glas. Svake nedjelje je ona mene zvala na telefon iz Njemačke i ovaj, nažalost je ona otišla od nas, nije više s nama. I kad je bila sahrana tamo u Njemačkoj, e, mi smo imali svi jednu ružu sa bijelim svetićima i tako smo bacili njoj u, sa njom da ide za njen vječni pokoj i tako da sam ja napravila i takvu sliku. sliku u stvari, kako se to kaže, već sam Dobro, nema veze. I tako isto sve. Naprimjer, napisala sam o mami, e, kako je ona uvijek šila, dok zna nas je puno bilo, dok ozna koja je doba noći, onda sam naslikala e, isto mamu, kako šije za mašinom, e, tako kako mi je sve evo jedne godine, to je bilo 2000, 2000 godina, ja sam na puno e, pjesama napisala i godine. E, 2000. godine jako velika bila suša i tako kad je jednom naišla, naišli su oblaci i počela kišica pada, tako smo se svi radovali i tako opet sam naslikala ilustraciju E, kako kiša pada i tako svaku, evo i poslije kiše, tako kako odma ptice i radosno pjevaju i e, za svaku recitaciju sam ponešto nacrtala. Evo, prvi sneg, kako je na kako su oblaci. Ja jako volim zapažati u prirodi kako se to dešava i e, tako sam i u pjesmama kako se to dešavalo, tako sam ja i opisala. Evo, na primjer, e, prvi snijeg kad je počeo padati, kako se to odvijalo na polju, ja sam to pribilježila sebi, te do taj događaj. I tako sam odmah ilustracije take napravila. Dječja radost na snijegu, i inje jednog jutra kako sam se ustala tako je prekrasno vani bilo ko da je sve bilo u, u ma prekrasno nešto predivno neko to možda ne zna zapažati ja, ja, ja se divim prirodnoj ljepoti šta priroda sve može da da u zbirci postoje i pjesme o tvojim unucima oni si sigurno velika inspiracija za baku. Jeste, tako je. Posvetila sam unukama i e, moja kćerka e, za e, cvjetnicu običaj je da se djeca umivaju u cvijeću, da budu lijepi i meni je ta, tako da sam ih i naslikala, ali već kasnije, a kad se rodio moj unuk Filip, to sam posvetila i njemu pjesmu, onda sam napisala i za njega pjesmu. Eto, unuku Filipu, ljublju tebe, mi meli, mi malenki, malenki anhelčeku, ljublju očenjata tvoji i šljoze i jamočku koleš miješća na tvojemu rumjanemu lečku. Ljublju holost ніжний, і слова, які вимовляти ще не знаєш. Люблю твої маленькі ручки, якими з любов'ю мене обіймаєш. Люблю волосячко твоє, чорняве пелехате, а ще більше носик твій маленький і шмаркатий. Ти радість наша і потіха, ти мій метелик маленький, котрий тільки забавляти бажає. Коли ти смієшся, і моє серце грає. Усмішка твоя мене чарує, коли ручки маленькі, моє волосся з чола відгортають, і почелуньки твої ніжні печати лишають. Ти маленький, але тільки радість, любов, ніжність, чистота у тобі царує, і нікому, хто з тобою ніщо не бракує. Любов у мене до тебе велика, словами не можу описати, лише знаю те найкращий дар із неба, який Бог міг дати. Zbirka poeziji Sunce i oblaci autora Slavki Pliški sadrže 71 e, pjesmu i bila izdana u 2006. godine. E, pomogli su e, za izdavaštvo Savjes Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske, Savez nacionalne manjine Republike Hrvatske i Kut Jekim Harti iz Petrovaca. Planiraš li ti sada ili željela bi Slavko da još jednom E, bi izdala se tvoja zbirka e, i kako bi to bilo realno i može se to napraviti? Pa možda bi imala želju e, da izdam knjigu. Ja sam htjela i pisala. Ja sam tu knjigu počela pisati za vrijeme rata. Ali to su bile crni oblaci. Eto, da neka se zove crni oblaci i sunce. Znači, to bi trebalo biti obrnuto. Hmare i sunce, zato što sam kasnije počela pisati u sretnim trenucima. To bi bilo obrnuto, pa možda bi mogla još koju pjesmu dodat napisati i možda bi e, iz ovih pjesama nešto malo prepravila, tako da imala bi želju. Eto ili podržavaju tvoju, tvoju umjetnost, tvoji članovi obitelji tvoji? O, kako da ne. Ili ponosni na tebe? Jesu, jesu, ponosni su. Uno, unuci gledaju to i više puta budaju na televiziji. Ah, bako, gledali smo te prijatelji isto. Prije vidio sam te na televiziji. A, svi me znaju već tako, mislim, po tome što slikam i eto. Hvala tebi puno za razgovor i stvarno samo želim tebi e, ovaki još više inspiracije, još više zato što jako si posebna i baš e, umjetnička natura, šta da kažem. Ne može svaki i slikat i, i, i, i e, pisat poeziju, a to je ti, Slavka Pliška iz Petrovaca.